Մարևձի սիրելի հայրենակիցների եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում մեր հաղորդման հյուրն է Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակբաշնետերական ընկերության մանկաբույժ Վարդուի Ալեքսանյանը։ Արցախի համար ճակատագրական օրերին Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքից արդեն տարիների վաստակ ունեցող մանկաբույժը եկավ ու հաստատվեց Մարտունիում։ Քիչ հետո ինքը կասի, թե ինչու է աշխատավայր ընտրել Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Մեր զրույցի ընթացքում Տիկին Ալեքսանյանը մանրամասնությամբ ներկայացրեց մանկաբուժության ժամանակակից խնդիրները, միաժամանակ նշելով, որ բարեբախտաբար Մարտունիում եւ շրջանի գյուղերում ծնվում են առողջ բալիկները։ քանի որ սա ձեր առաջին հանդիպումն է իմ եւ իմ ունկնդիրների հետ, ուստի խնդրեի պատմեիք ձեր մասին, որտեղ եք ծնվել, կենսագրական ծնվել եմ Երևան քաղաքում, որտեղ ավարտել եմ միջնակարգ դպրոցը, ընդունվել Երևանի բժշկական ինստիտուտ, ավարտել եմ 78 թվին, 78-ից 80 թիվը ավարտել եմ Երևանի բժշկների կատարելագործուն ինստիտուտը եւ աշխատել եմ Ամբյոնում որպես ավակ լաբորանտ, մինչեւ Արցախ մեկնել։ Ինչ ձեզ Արցախ բերես դիգի մարդուհի։ Ես Արցախ եկել եմ կամավոր, քանի որ այդ թվերին շատ էին ասում, որ Արցախում բժիշկներ չեն հերիքում։ Դա որ թվականն էր 99 թվին մայիսին։ Եվ ձեր առաջին հանդիպումը Արցախի ու Արցախի հիվանդների հետ, այսպես ասենք, Արցախում ապակինվող, դա այն փոթորկահուս թվականներն էին։ Ճիշտն ասած, հիվանդներ կային, իհարկե կարիք կար բժիշկների ոչ միայն մանկաբուժների եւ սրտաբանների, շատ բժիշկների կարիք կար։ Այսօր իհարկե բավականին հագեցված է բժիշկներով, որի համար ուրախ եմ, ունենք տարբեր նեղ մասնագետներ, որոնց մոտ կարող ենք ուղարկել հետազոտման, այսինքն Ստեփանակերտ եւ պարտադիր չի բոլոր հիվանդները գնան Երևան։ Թերթենք անցյալը ու նաեւ զուգահեռներ անցկացնենք այն տարիների մարտոնու շրջանային բուժմիավորում փակ բաժնի իրական ընկերությունը եւ այսօրվա մարտունին ինիկատի ունեմ բուժաս պարեզը դիկի մարդուհի։ Այսօր մենք աշխատում ենք բավականին լավ պայմաններում, եթե վերցնենք մեր եւ հնարավորությունները եւ այսպես ասած գործիքավորումը, հետազոտումները բավականին լայն են, ավելի նեղեր, իհարկե 99 թվականին ճիշտ ունեինք մասնագետներ, մեծահասակ այսօր մեզ հետ չեն ցավոք սրտի, բայց այսօր էլ ունենք բավականին շատ նոր եկած մասնագետներ եւ տարբերությունը երևի այն է, որ ավելի լայն կարող ենք հետազոտել այսօր մեր հիվանդներին տեղում։ Դա էլ շատ մեծ նշանակություն ունի, որտեղ շատերը գալիս են գյուղերից, կենտրոն եւ կենտրոնից նորից ինչ որտեղ ուղարկելու նրանց հետազոտելու համար բավականին դժվար է։ Երկրորդ ամենակարևորը իմ կարծիքով, որ կազմակերպվել է էլի մարտուն շրջանային հիվանդանոցի իհարկե կենտրոնի հետ միասին, որ մեր եւ բժիշկները շաբաթը մեկ մի խումբ մասնագետներ մեկնում են տարբեր գյուղեր եւ տեղում անցկացնում հետազոտումը, նայում հիվանդներին եւ առաջի օգնությունը տեղում կարողանում գոնե ցույց տալ։ Ինչ թվում է դա շատ առաջավոր քայլ է այսօր Ղարաբաղի համար։ Հիմարթու երբ հանճարեղ Սևակին հարցրել են թե ինչու չի փորձում մանկական բանաստեղծություններ գրել, մի պահ լրջացել է, խառնել գանգուրները ու ասել, «Օ, գիտեք, դա շատ բարդ աշխարհ է, ես վախենում եմ մոտ գործել»։ Ինչ կարող է այդ առիթով ասել մանկաբույժը։ Մանկական աշխարհը իսկապես շատ դժվար աշխարհ է, յուրահատուկ, նամանավանդ, որ հիվանդների մեծամասնությունը հենց սկզբնական շրջանը ոչ մի բողոք չունի։ Իմ ծնողները եղել են բժիշկներ, ճիշտ ասած հայրս շատ դեմ էր, որ ես մանկաբույժ լինեմ եւ երբ ուրախացած եք ասի, ես մանկաբույժական եմ ընդունվել, ասեց դե գնաս այդ կյանքը տանջվի։ Դա դու ես ընտրել։ Մանկական աշխարհը ինչպիսինն է ինչպիսի երեխաներ են ծնվում, ինչ հիվանդություններ են խանգարում, ինչն է օգնում ձեզ։ Պատմեք ամեն ամեն ինչի մասին։ Երեխաները միշտ էլ հրաշք են ծննդաբերությունը կամ ծնունդը բավականին շատացել է։ Ծնելիությունը բավականին բարձրացել է, բավականին շատ երեխաներ ունենք։ Ես ուզում եմ առանձին նշել մեր, այսպես ասած, զինծառայողների կանանց, որոնք մենակ երեխաների հետ մնում են նրանք եւ բավականին լավ պահում երեխաներին եւ մեկից ավելի երեխաներ ունեն շատ լավ մանկական պատվաստումների մասին երկու ձեռքով մի կողմից կողմ են պատվաստումներին եւ երկու ձեռքով մի կողմից դեմ պատվաստումներին։ Գիտեք ինչ, ես համաձայն չեմ, որ մենք այդքան խորը պետք է մտնենք իմունային համակարգի մեջ մեկ։ Մյուս կողմից ես դեմ եմ, որ 1.5 ամսեկանից մենք սկսում ենք պատվաստումներ բավականին մեծ քանակի, աշխարհում միակ երկրներից ենք, որովհետև նախկինում խորհրդային միության ժամանակ եւ այսօր Ռուսաստանի եւ այլ մեծ երկրներում շարունակում են դա անել 3 ամսեկանից։ Իմանալով երեխաների եւ քանի որ ես ամբյունում աշխատելու ժամանակ զբաղվել եմ իմունային աշխատանքներով, ես գտնում եմ, որ 1.5 ամսեկանում իմունային համակարգ մտնել չի կարելի։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատվաստումներին, իհարկե պետք է արվի։ Կան պատվաստումներ, որ պարտադիր են, որովհետև եթե Աստված չանի այդ երեխան կամ որևէ հասակում այդ հիվանդությունը կրի, եթե նույնիսկ բուժենք, մենք հետագայում ունենում ենք այսպես ասած հաշվանդամ երեխաներ։ Դրա համար իհարկե պետք է այդ պատվաստումները արվի։ Գագիկին Վարդուի շրջանի գյուղերի, գյուղական համայնքների մասին կխնդրեի ձեր խոսքն իմանալ։ Գյուղական համայնքներում մենք ամեն գյուղում ունենք բուժկետեր, բուժքույրերով, որոնք առաջի օգնությունը իմիջայլոց բավականին պատրաստված բուժքույրեր են, ինչ կանի այդ հանդիպել եմ, կարողանում են իրենց առաջի օգնությունը ցույց տալ, հետո կապվում են մեզ հետ այսինքն Մարտունի կենտրոնի հետ հնարավորության սահմաններում կամ գնում ենք տեղում օգնություն ցուցաբերում կամ բերում, եթե կարիք կա հիվանդանոց։ Եվ ասեմ, որ մեր բուժքույրերը այնքան պատրաստված են, որ վերջերս նույնիսկ կարողացել են մեքենայի մեջ ծնունդ ընդունել, ինչեւ որ կարողացան երեխային ճանապարհին մեքենայի մեջ հասան ինչ որ մեկ գյուղ, գյուղի բուժքույրը հասել է արդեն մեքենայի մեջ ծնունդ ընդունել, բավականին ամեն ինչ հաջող է եւ մայրը եւ երեխան գոյակապ վիճակի մեջ։ Շատ լավ։ Կա այսպեսի մի խոսք ասում են, որ երեխայի առաջին բժիշկը մայրն է։ Բնական։ Ունենք անտարբեր մայրեր, որոնց պատճառով խորանում են հիվանդությունները, կարողանում եք հանդիպել երիտասարդ մայրերի հետ, կանանց կոնսուլտացիաները, Գիտեք ինչի, շատ հազվագյուտ այսքան տարվա մեջ երևի մատերի վրա թվենք 1 կամ 2 մայր, որոնք անտարբեր լինեն իրաց երեխայի նկատմամբ, որովհետև ուզեն թե չուզեն ինչ դաստիարակություն էլ ստանան, երեխայի ծնունդից հետո իհարկե ոչ սեղանի վրա, երբ ծնդաբերում է, բայց երկրորդ, երրորդ օրը մայրական զգացումը զարգանում է։ Ուրիշ բան, որ երբեմն չեն հասկանում, եթե ուշացնում են կամ ուշ են դիմում կամ չեն, պարզապես երիտասարդեն չեն հասկանում, իհարկե հաջորդ երեխաների հետ կամ բացատրելուց հետո ավելի խորն են ընկալում։ Ինչ վերաբերվում է մայրական, գիտեք, օրինակ մեզ մոտ Երևանում մենք կազմակերպել ենք վերջի տարիներում բավականին մեծ արդյունք ստացանք առողջ մոր օր։ Թեկուզ ամիսը մեկ անգամ կարելի էր հրավիրել մամաներին, որոնք կարող են ներկայացնել ինչպես երեխային բարուրել, ինչպես հասկանալ երեխան հիվանդ է, թե ոչ։ Դա շատ մեծ ծրագիր էր, հիմա Հայաստանում դա շարունակում են անցկացնել, բավականին լավ արդյունքներ են ստանում։ Ինչ թվում է ժամանակը երբ որ ների կարողանան անցկացնել նման աշխատանքներ։ Ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտել մեր հանդիպումը, մեր զրույցը։ Ես ցանկանում եմ մեր ժողովրդին խաղաղություն, երեխաներին առողջություն եւ շնորհակալություն բոլոր բուժ աշխատողներին։ Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Մարտունու շրջանային բուժ միավորում Փակ բաժնետիրական ընկերության մանկաբույժ Վարդուհի Ալեքսանյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է շարունակում ենք ծրագիրը։ Գառնանային A վիտամինոս Ինչ է Ա վիտամինոզը։ Ինչու են ամեն տարի Գառնանը մեզ նախազգուշացնում Ա վիտամինոզի մասին։ Նախ բարձաբանենք բառի բացատրությունը։ Ա վիտամինոզ պաթոլոգիական վիճակ է, որը պայմանավորված է օրգանիզմում վիտամինների անբավարարությամբ։ Հիմնական պատճառներն են վիտամիններով աղքատիկ սնունդը, օրգանիզմը վիտամիններ չի մարսում, էնդոգրեն ավիտամինոզ հյուսվածքներից վիտամինների դուրսբերումը խանգարվել է, ինչպես կանխարգել է այդ տհաճ ավիտամինոզը, պետք է օրգանիզմը սնուցել անհրաժեշտ վիտամիններով։ Սնուցման եղանակները տարբեր են, մեծ դեր է խաղում ճիշտ չափավորված սնունդը։ Սննդի միջոցով օրգանիզմը պետք է ստանա իր աշխատունակությունը անհրաժեշտ սպիտակուցների, ճարպերի եւ ածխաջրերի բավարար քանակությամբ։ Չի կարելի սնվել միայն կարտոֆիլով եւ մակարոն կորոնով բարձրակարգ կատնասունների օրգանիզմի նորմալ գործունեությունը անհնար է առանց ճարպերի եւ սպիտակուցների բավարար քանակությամբ։ Վիտամինները օրգանիզմի համար ամենադյուրամարս վիճակում գտնվում են մրգերի եւ բանջարեղենի մեջ։ Ոչ մի դեպքում մի անտեսեք մրգերն ու բանջարեղենը։ Այսօր վիտամինների այնքան տեսակներ կան, որ կարելի է խճճվել նրանց անվանումների եւ օգտագործման եղանակների մեջ։ Վիտամինները վաճառվում են հաբերի տեսքով, դեղապատիչներով, պաստեղների տեսքով, կամ վիտամիններ միայն երեխաների համար, տարեցների համար, հողի կանանց համար։ Ընդունման եղանակները նույնպես տարբեր են։ Կարելի է կուլ տալ, ծամել, պատրաստել փրփրուն հյութեր եւ այլն։ Բացի B-C եւ հիմնական խմբի վիտամիններից, այս պատրաստուկները հագեցած են օրգանիզմի կենսագործնեության համար անհրաժեշտ միկրոէլեմենտներով, կալիումով, մագնեզումով։ Սրանք հենց այն միկրոէլեմենտներն են, որոնք պարունակվում են մրգերում եւ այլ սննդամթերքներում։ Հանքային նյութերը եւ միկրոէլեմենտները խիստ անհրաժեշտ են օրգանիզմին։ Նրանք մտնում են միահյուսվող հյուսվածքների մեջ, հանդիսանում են ակտիվատորներ, ферմետների եւ հորմոնների բաղկացուցիչ մասն են։ Օրգանիզմում վիտամինները եւ հանքանյութերը սերտորեն փոխկապակցված են, սակայն համակցություններում նրանց քանակները կարող են փոփոխվել։ Այդ պատճառով էլ վիտամինների եւ հանքանյութերի քանակները կոմպլեքսներում խիստ հավասարակշռված է, որոշ դեպքում նաեւ իրարից անջատված։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադիրդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։